السلام عليكم ورحمة الله وبركاته الله أكبر الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله والله أكبر الله أكبر ولله الحمد الحمد لله Alhamdulillahilladzi binikmatihi tatimmu salihat Asyadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah Wa asyadu anna sayyidana muhammadan abduhu wa rasuluh Allahumma salli ala nuril anwar wa sirril asrar Wa tiryakil aghyar Wa mitaki babil yasar Wa سيدنا محمد المختار وآله الأدهر وأصحاب الأخيار عدد نعم الله وإفضاله أما بعد قال الله تعالى في كتابه العزيز أعوذ بالله من الشيطان الرجيم ولتكملوا العدة ولتكبروا الله على ما هداكم ولعلكم تشكرون فيا أيها الإخوان رحمكم الله ittaqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun Allahu akbar Allahu akbar Allahu akbar la ilaha illallah Allahu akbar Allahu akbar walillahil lham. Allahu akbar Wahai yang menguasai alam semesta yang menghidupkan dan mematikan Saksikanlah hari ini di tempat yang mulia Masjid Nasional Al-Akbar Surabaya Kamu bersimpu di hadapan keagunganmu Tiada Tuhan kecuali engkau Dengarkanlah puja dan sanjungan kami Terimalah sembah dan pengabdian kami Hadirin sidang sholat yang Hadirin sidang sholat yang berbahagia dalam rangkaian ayat-ayat puasa. Pada salah satu ayatnya Allah mengakhiri dengan perintah walitukmilu iddata walitukabbirullaha ala ma hadakum bala'allakum tashkurun dan hendaklah kamu sempurnakan bilangan puasamu dan hendaklah kamu mengagungkan Allah atas petunjuknya yang diberikan kepadamu supaya kamu bersyukur dalam ayat ini Allah mengajarkan kepada kita bahwa setelah selesai menjalankan ibadah puasa kita harus mengagungkan Allah dan bersyukur kepadanya. Ayat ini juga menegaskan bahwa dalam kehidupan muslim adalah berjalan dari takbir ke tasakur. Takbir artinya mengagungkan Allah dan mengecilkan apa-apa selain Allah. Dalam ibadah puasa, takbir kita cerminkan dengan mengecilkan pengaruh hawa nafsu dan menghidupkan kebesaran Allah dalam hati kita. Ketika kita membaca Al-Quran, kita mengecilkan seluruh pembicaraan manusia dan hanya mengagungkan kalam Allah. Ketika kita berdiri sholat malam di bulan Ramadan, kita kecilkan seluruh urusan dunia ini dan hanya mengagungkan kalamullah. Seluruh ibadah kita adalah takbir. Seluruh ibadah kita dimaksudkan untuk mengecilkan apapun selain Allah yang maha tinggi. Setelah selesai ibadah puasa, Allah masih juga memerintahkan kita untuk bertakbir. Bukankah dalam puasa kita sudah mengagungkan Allah? Bukankah pada malam dan di pagi ini kita sudah bertakbir? Mengapa kita harus bertakbir lagi? Mengapa kita harus mengagumkan Allah lagi? Jawabnya Allah Maha Tahu. Kita sering bertakbir dalam ibadah-ibadah -ibadah kita tetapi melupakan takbir di luar itu. Kita agungkan Allah di masjid, tetapi di luar masjid kita agungkan kekayaan, kekuasaan, dan kita besarkan hawa nafsu, kepentingan dan pikiran kita, bahkan kita sering merasa paling benar sendiri. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Allahu Akbar. La ilaha illallah wallahu akbar Allahu akbar walillahil hamd. Di atas sajadah di masjid, di tempat-tempat ibadah kita gemakan takbir. Di kantor, di pasar, di pabrik, di tengah-tengah masyarakat kita lupakan Allah. Kita gantikan takbir dengan takabur. Ketika kita duduk di kantor, kita campakkan perintah-perintah Allah jabatan yang seharusnya kita gunakan untuk memakmurkan negara melayani rakyat membela yang lemah menyantuni orang-orang yang memerlukan pertolongan kita manfaatkan untuk memperkaya diri kita bangga kalau kita mampu menyalahgunakan fasilitas kantor kita bangga kalau kita melihat rakyat yang harus kita layani merengek-rengek bersimpul memohon belas kasihan kita. Kita bangga kalau dengan sedikit kecerdikan kita menumpuk segudang kekayaan. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, walillahil kam. Di kantor kita singkirkan takdir, kita gantikan takdir dengan takabur. Ketika kita bersaing merebut pasar dan konsumen, Ketika kita menjalankan bisnis Seakan-akan Allah tidak pernah hadir dalam diri kita Kita lakukan cara apapun tanpa peduli halal dan haram Tanpa memperhatikan apa tindakan kita menghancurkan hidup orang lain Atau mensengsarakan banyak orang Kita lupakan firman Allah Yang datang setelah perintah puasa Sebagaimana telah dibirmankan Allah Allah أعوذ بالله من الشيطان الرجيم ولا تأكلوا أموالكم بينكم بالباطل وتتلوا بها إلى الحكام لتأكلوا فريقا من أموال الناس بالإسم وأنتم تعلمون Dan janganlah sebagian kamu memakan harta sebagian yang lain di antara kamu dengan jalan yang batil. Dan janganlah kamu membawa urusan harta itu kepada hakim supaya kamu dapat memakan sebagian daripada harta benda orang lain itu dengan jalan berbuat dosa padahal kamu mengetahui kita melupakan firman Allah itu kita bahkan rasa hebat bila kita mengeluk keuntungan sebanyak-banyaknya walaupun mencampakkan firman Allah kita sudah menggantikan takbir dengan takabur di tengah-tengah masyarakat kita tidak lagi mendengar firman Allah yang mengajarkan kejujuran, keikhlasan, kasih sayang dan amal soleh. Sebaliknya dengan setia kita mengikuti petunjuk iblis untuk melakukan penipuan, kemunafikan, kekerasan hati dan penindasan. Allah yang kita agungkan dalam solat dan doa, kita lupakan dalam kehidupan nyata. Dalam puasa kita menahan diri untuk tidak makan makanan dan minuman yang halal Tetapi kita berbuka dengan makanan dan minuman yang haram Bibir kita kering karena kehausan Perut kita kempis karena kelaparan Tetapi tangan-tangan kita kotor karena kemaksiatan Allahu Akbar Allahu Akbar Allahu Akbar, La ilaha illallah wallahu akbar. Allahu akbar walillahil hamd. Di masjid kita bertakbir. Tetapi di tengah-tengah masyarakat kita bertakabur. Kita sering melihat inkonsistensi dalam perbuatan kita. Banyak orang yang khusyuk salatnya, khusyuk pula dalam merampas hak orang lain banyak orang yang fasih dalam melafalkan Al-Quran dan fasih pula dalam memperdayakan orang lain. Banyak orang yang tidak putus puasanya dan tidak putus pula kedolimannya. Tidak ada Tuhan kecuali engkau. Ampuni kealpaan dan kekilapan kami. Wahai yang pengasih dan penyayang. Perkenankan kami kemampuan untuk menggemakan takbir dalam seluruh kehidupan kami. Allahu Akbar walillahilham. Hadirin sidang solat id yang berbahagia. Setelah perintah takbir, kita disuruh bertasakur. Takbir harus diiringi dengan tasakur. Allah Subhanahu wa taala telah berfirman, "Wa itta'adzana rabbukum la in syakartum la azidannakum wa la in kafartum inna adabi lasadid." Dan ingatlah juga tatkala Tuhanmu memaklumkan sesungguhnya jika kamu bersyukur pasti kami akan menambah nikmat kepadamu dan jika kamu mengingkari nikmatku maka sesungguhnya azabku sangat pedih syukur itu berkaitan dengan nikmat adapun nikmat yang diberikan Allah kepada kita tiada dapat dihitung walaupun oleh komputer secanggih apapun. Namun seringkali kita tidak sadar Sehingga seringkali mengeluh ketika mendapatkan sebuah kesulitan Padahal satu kesulitan dibanding dengan sekian banyak nikmat Perhatian kita hanya tertuju kepada kesulitan Sehingga mengabaikan nikmat-nikmat yang lain Beliau Hujjatul Islam Al-Imam Abi Hamid Muhammad bin Muhammad Al-Ghazali berkata, Ketahuilah tidak ada yang memalingkan manusia dari mensyukuri nikmat kecuali karena kebodohan dan kelalaiannya. Penghalang mereka disebabkan karena kebodohannya dari mengetahui nikmat itu sendiri. Dalam surat Ibrahim ayat 7 ini Allah Subhanahu wa taala mengingatkan kepada kita untuk cerdas bersyukur atas segala nikmat yang diberikan kepada kita. Jika kita melaksanakannya maka nikmat itu akan ditambah dan berkembang sebaliknya Allah juga mengingatkan kepada kita semua jika kita mengingkari nikmat-nikmat itu tidak mau bersyukur kepadanya dia akan menimpakan azabnya yang sangat pedih kepada kita Allahu Akbar Allahu Akbar Allahu Akbar La ilaha illallah Wallahu Akbar Allahu Akbar Walillahilhamd mensyukuri nikmat Allah bisa dilakukan dengan berbagai cara. Pertama, dengan ucapan yang tulus. Kedua, diiringi dengan perbuatan yaitu menggunakan nikmat itu sendiri sebagai motivasi peningkatan ibadah kepada Allah. Seorang wali besar pada zamannya Ibnu Athaillah As-Sakandari berkata, "Malam yaskurun ni'am faqad ta'arrada li zawaliha wa man sakaraha faqad qayyadaha bi iqaliha siapa tidak mensyukuri nikmat berarti menginginkan hilangnya nikmat dan siapa mensyukurinya berarti telah secara kuat mengikatnya syukur adalah sarana untuk memanfaatkan dan memelihara karuniaNya. hati yang bersyukur memperkuat dan memantapkan kebaikan yang ada dan akan menghasilkan kebaikan yang belum ada. Orang awam hanya bersyukur bila memperoleh rezeki material. Orang-orang yang telah mengalami pencerahan batin selalu bersyukur baik ketika memperoleh nikmat maupun tidak. Orang yang telah memperoleh nur ilahi tidak memedulikan nikmat maupun penderitaan karena mereka melihat karunia dan rahmat Allah di balik semua penampakan dan pengalaman. Allahu Akbar. Allahu Akbar, Allahu Akbar. La ilaha illallah wallahu akbar. Allahu Akbar walillahil ham. Hadirin sidang salat Id yang berbahagia. Orang takabur adalah orang yang selalu memanfaatkan orang lain buat dirinya. Sedangkan orang yang tasakbur ialah orang yang berusaha bermanfaat bagi orang lain sejalan dengan pesan suci baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam An Umar bin Khattab radhiyallahu an anna an-nabiy sallallahu alaihi wasallam qaal ahabbun nas ila Allah anfa'uhum linnas wa ahabbul a'mali ila Allah sururun tudkhilu ala muslimin au taksifu anhu kurbatan au taghdi anhu dainan au tadrudu an rujuan rawahu tabrani manusia yang paling dicintai Allah ialah manusia yang paling bermanfaat bagi manusia lain amal yang paling dicintai Allah ialah memasukkan rasa bahagia ke dalam hati orang muslim atau melepaskan kesulitan atau membayar hutangnya atau mengenyangkan yang lapar Robahut tabrani Hadis ini cukup pendek, tapi makna dan cakupannya sangat luas. Untuk mewujudkan akhlak mulia itu, salah satu langkah cerdas yang harus kita lakukan adalah menghidupkan silaturahim di antara kita. Begitu juga Al-Quran dimulai dengan nama Allah, Bismillah, dan diakhiri dengan nama manusia an salat dimulai dengan takbiratul ikram penghormatan kepada Allah dan diakhiri dengan assalamualaikum puasa dimulai dengan menahan makan dan diakhiri dengan memberi makanan kepada orang lain bukankah itu semua menunjukkan bahwa amal seorang muslim selalu dimulai dengan takbir dan diakhiri dengan tasakur dimulai dengan mengagungkan Allah dan diakhiri dengan mendatangkan manfaat kepada sesama manusia. Semoga khutbah yang singkat ini Allah berkenan menjadikan sebagai ilmu yang manfaat dan barakah. Wal asri innal insana lafi khusr illa alladziina aamanu wa 'amilus shalihaati wa tawaashaw bil haqqi wa tawaashaw bis sabr. بارك الله في القرآن العظيم ونفعني وإياكم بالآيات والذكر الحكيم وتقبل مني ومنكم تلاوته إنه هو السميع العليم وقل رب اغفر وارحم وأنت خير الراحمين اللهم صل وسلم على سيدنا ومولانا محمد وعلى آل سيدنا محمد الله أكبر الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله والله أكبر الله أكبر ولله الحمد الحمد لله الحمد لله حمدا كثيرا كما أمر أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن سيدنا محمدا عبده ورسوله اللهم صل صلاة كاملة وسلم سلاما تاما على سيدنا محمد الذي تنحل بالأقد وتنفرج بالكرب وتغضى بالحوائج وتنام بالرغائب وحسن الخواتم ويستسقى الغمام بوجهه الكريم wa ala ali wa sahbi fi kulli lamhatin wa nafasin bi adadi kulli ma'lumin lak amma ba'd fa ya ayyuhal hadirun ittaqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun wa qala ta'ala inna allaha malaikatahu yusalluna 'alan nabi ya ayyuhalladhina amanu sallu 'alaihi wa sallimu taslima Allahumma salli wa sallim wa barik ala Sayyidina Muhammad وعلى آل سيدنا محمد كما صليت وسلمت وباركت على سيدنا إبراهيم وعلى آل سيدنا إبراهيم في العالمين إنك حميد مجيد وارض اللهم عن الخلفاء الراشدين وعن بقية الصحابة رسول الله أجمعين وارحمنا معهم برحمتك يا أرحم الراحمين اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد النور الذات وسر السار بسائر الأسماء والصفات اللهم صل على سيدنا محمد الفاتح لما أغلق والخاتم لما سبق ناصر الحق بالحق والهادي إلى صراطك المستقيم وعلى آل حق قدره ومقدار العديم اللهم اغفر للمؤمنين والمؤمنات والمسلمين والمسلمات الأحياء منهم والأموات إنك قريب مجيب الدعوات اللهم أنت ربي لا إله إلا أنت خلقتني وأنا عبدك وأنا على أهدك ووعدك ما استطعت أعوذ بك من شر ما صنعت أبوء لك بنعمتك علي وأبوء بذنبي فاغفر لي فإنه لا يغفر الذنوب إلا أنت اللهم إنا نسألك الثبات في الأمر ونسألكَ العظيمة في رشدي ونسألك الشكر نعمتك وحسن عبادتك ونسألك لسانا صادقا وقلبا سليما ونعوذ بك من شر ما تعلم ونسألك من خير ما تعلم ونستغفرك مما تعلم إنك أنت علام الغيوب اللهم إنا نسألك بأن أشهد أنك أنت الله لا إله إلا أنت الأحد الصمد alladhi lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad Allahumma la ilaha illallah wa antal mannan badi'us samawati wal ardi dal jalali wal ikram Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar wa sallallahu ala sayidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa baraka wa sallam walhamdulillahi rabbil alamin Allahu akbar Allahu Akbar, Allahu Akbar, La ilaha illallah, Wallahu Akbar, Allahu Akbar, Walillahilham. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.